Nova filtro por ligi aquon. Sciencistoi pludis volvis technicon, quiu filtras salon el aquo. La efic principo basigas sur ideo de la fama matematicisto Alan Turing. Por homoi, kiui apenau havas aliron al pura trink aquo, estus revo, se eblus convertis al aquon, laueble favor coste, al trink aquo. Esploristoi el Cinio eble nun faris pasion in tiun directon. Ili disvolvis maldicegan membranon, quiu filtras saloin, signife pli efike el aquo, ol gis nun usatai materialoi. Ce la productado de la membrano, ili usas efficon, ciun la conata brita matematicisto cae informatica pioniro Alan Turing unua foie prescribis en la jaro 1952. Helpe de la tiel nomata Turing mecanismo en la biologio, eblas prescribi ec esto de colorai desegnoi sur la feloi de bestoi, kiel exemple ce girafoi cae zebroi gi estas ancau applicata pri la conduto de du chemiagioi. Ce la converto de sal aquo al trinc aquo, en tradiziai plastai membranoi, existas problemo, ciu gis nun permesis nur compromissan. Au, oni electas altan trairan capablon por aquo, cun mal pli granda filtra efico, au inverse, ce la membrano de la cinae esploristoi flanche, cae la traira capablo de la aquo, cae la productivo de la separado de salo cae aquo, estas altai. Tio lau ili basigas sur structuroi kiwi formigas seque alla Turing mecanismo. Tiu mecanismo priscribas chemian reaccion sub partopreno de du substanzoi el ciui unu activigas la combinon, dum la alia substanzo malaccelas gin. La malaccelanto devas cetio disvastigi, diffusi, pli rapide o la activiganto. Per tio formigas en reaccia uio zonoi con alta cae con mal alta procentagioi de la activiganto ce la experimentoi de la Cinae esploristoi, ec estis, depende de la catrae circunstansoi, membranoi el poliamido, cun structuroi vesic formae, cae tub formae. Ambau je dimensio de nanometroi, do miliononai milimetroi. En la testo, cae la membrano cun vesicoi, cae la membrano cun tuboi, filtris plida salo el la aquo, ol tion faras tradizie usatai membranoi. Plei multae saloi, ciel exemple magnesia clorido, au natria sulfato, estas separatai de la aquo je naudec procentoi, ce cui rea salo, natria clorido, nur je proximume quindec procentoi la esploristoi tamen preferis la membranoin cun la nanotubetoi, char ili, ce simile alta filtra effico, montris prescau duoblan trairan capablon de la aquo ol la membranoi cun vesicoi. Por el trovi, cio causas tion altan trairan capablon de aquo, la cinai esploristoi donis nanoparticloin el oro, en la test aquon. La particloi collectigis circau la vesicoi cae tubetoi. Tio laula esploristoi liveras videblan pruvon Ciu subtenas la existon de locoi, cun relative pli alta traira capablo de la aquo, en daturing structuroi e dimensio de nanometroi. Ciel ilia disvolvajo povus esti usata por la seria productado de sensaligai instalagioi, cae i costoi ec estos portio, tion aliflanque la esploristoi ne indicas. Iam pasintiare aliai esploristoi productis filtron kiu el tiras salon el mar aquo, sed la tecnico usata por la membranoi basigia sur grafeno tio estas extreme malmolai kai maldicai tavoloi el carbono. Grafeno estas tamen considerata kiel relative multe costa materialo.